mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni nauba an ya Aisha halali kwa Aisha sasa Aisha ikafika usiku hamuoni mtume Aisha anasema fa kharajtu fa idha huwa bil nikatoka kumtafuta mtume rehma na amani juu yake yuko wapi Aisha anasema kuwa nikamkuta mtume yuko baqi mahala ambapo masahaba walikuwa wakizikwa rafi'un ra'sahu ila as-samaa mtume akiwa amenyanyua kichwa chake kimeelekea mbinguni faqala li mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia Aisha akunti takhafina an yahifa Allahu wa rasuluhu hivi ulikuwa wadhania kuwa na unahofia ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakudhulumu na hata mtume wake pia kudhulumu jambo ambalo haliwezekani kabisa si kwa Allah wala si kwa mtume kwa kuwa mtume ajue kuwa ni zamu ya Aisha lakini badala yake aende kwa mke wake mwingine jambo ambalo si sawa qultu Aisha radhiallahu anha akasema dhanantu annaka ataita ba'da nisaika mimi nilidhania kuwa umeenda kwa baadhi ya wake zako faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema mtume rehma na amani ziwe juu yake inna allah ta'ala hakika allah aliyetukuka yanzilu fi lailati nisfi min shaban huteremka ule usiku wa nusu ya shaaban ila samai dunia akateremka mpaka kwenye mbingu ya dunia fayaghfiru kisha Allah akasamehe liakthara akasamehe Allah sana kwa wingi min adadi shahri ghanami kalbin kuliko idadi ya nywele za wale mbuzi wa kabila la kalb na ni moja katika makabila maarufu zaidi katika maka pale zama hizo hadithi mzangu waislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa ikifika ule usiku wa leila Shaab nisfu Shaaban ikifika ule usiku wa kuamkia nusu ya mwezi wa Shaaban Allah subhanahu wa ta'ala huteremka mpaka mbingu ya dunia na kisha akasamehe kwa wingi sana kwa idadi ya nywele za ani zilizoko juu ya mgongo wa mbuzi zote za kabila moja katika makabila ya Kiarabu na ni kabila maarufu zaidi linaitwa Kalb. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu ni moja katika hadithi ambazo zinatumika kuonesha ya kuwa yatakiwa nusu ya Shaaban Waislamu wajue kuwa ni siku tukufu, na kwa hivyo waweze kusimama usiku wake wakimwomba Allah na hata ikiwezekana mchana wafunge wakimwomba Allah na kisha ili waweze kupata msamaha huo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza na ni usiku ambao atakiwa waislamu wautukuze usiku huo lakini sasa swali linalobakia ni hili je hadithi hii ni sahihi hadithi hii ipokewa na Imamu Tirmidhi nikapokewa na Ibn Majah na hata Imamu Ahmad ameipokea qala limamu Tirmidhi Imamu Tirmidhi akasema na yeye ni ahadu ruwati hadha alhadithi ni mmoja kati ya wapokezo wa hadithi hii kama vile pia yeye ni mmoja katika wanavyoni wakubwa wa hadithi akasema hadha alhadithu la naarifuhu illa min tariqi hii hadithi hatuijui kabisa isipokuwa imetokamana kutoka kwa isnad ya mtu fulani anaitwa alhajjaj ibnu atah wa huwa dhaifu ani mpokezi wa hadithi hii wote walipokea hadithi hii wameitoa kwa huyu mtu anaitwa al-Hajjaj ibn Artah na ni mtu ambaye ni dhaifu akipokea hadithi wa hadithi yake dhaifu qala kisha imamu Tirmidhi akasema wasami'tu Muhammadan yani al-Bukhariya kisha imamu Tirmidhi anasema kuwa nalimsikia Muhammad akimkusudia imamu al-Bukhari yudhaifuhu akidhoofisha pia hadithi hii wa wayaqulu akisema Yahya ibn Abi Kathir lam yasma min Urwa ndani yake kuna mpokezi anaitwa Yahya ibn Abi Kathir anadai kuwa mpokea hadithi hii ili hali anadai kuwa aliipokea kwa Urwa na yeye hakuwahi kupokea hadithi yote kutoka kwa Urwa kwa hivyo ni hadithi munqati sababu ya pili ya udhaifu kisha akasema والحجاج ibn أبطاه lam yasma min yahya ibn abi kathir na huyo hajaji ambaye ana sababu ya kwanza ya udhaifu ana sababu ya pili pia ya kuwa yeye pia anadai kuwa hadithi ameipokea ili hali haijawahi kupokewa kwa historia yake ya kuwa amepokea hadithi kutoka kwa nani kwa Yahya ibn Abi Kathir kwa hadithi hii ina sababu mbili za udhaifu sababu ya kwanza ni kupatikana ndani rawi ambaye ni dhaifu ambaye ni al-Hajjaj ibn Attah na sababu ya pili ni inqita tena imefanyika mara mbili inqita ya kwanza kwa Yahya ibn Abi Kathir ya kuwa yeye hakupokea kwa Urwa na inqita ya pili ni kwa Hajjaj ibn Attah ya kuwa hakuwahi kupokea hadithi yote kutoka kwa Yahya ibn Kathir kwa hadithi si sahihi kwa yeyote atakayetumia hadithi hii kwa kuonesha kuwa nisfu ya Shaaban ni usiku mtukufu kwa kutumia hadithi hii atakuwa amefanya kosa kubwa kwa kuwa hana hadithi ambayo ni sahihi lakini kuna hadithi ya pili iliyopokewa na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu anasema Ali radhiallahu anhu kuwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema mtume rehma na amani ziwe juu yake idha kana lailata nisfi Shaaban ikiwa itakuwa ndio usiku wa kuamkia nusu ya mwezi wa Shaaban faqumu lailaha usiku huo simameni mswali wasumu naharaha na mchana wake fungeni fa inna allaha ta'ala kwani allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila samai dunya huteremka mpaka kwenye mbingu ya dunia fayaqulu kisha nasema ala min mustaghfirin li faaghfir la tambueni je kuna yeyote ambaye ataniomba mimi msamaha nimsamehe ala mustarziqun faarzuqa je kuna anayeniomba riziki nimpe riziki ala mubtala fauafia je kuna yeyote ambaye ana mtihani wote msiba wote balaa yote na nimpe afya ala kadha ala kadha Allah anaendelea kusema je kuna anayehitaji kitu fulani anahitaji kitu fulani anahitaji kitu fulani ili nimpe haja yake hatta yatlu alfajr mpaka alfajiri ingie Allah anaongea hivyo Hadithi hii moja katika hadithi ambazo pia zatumika na watu kuonesha kuwa nisfu ya Shaaban ni usiku mtukufu. Yaqulu Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Baz anasema hadha hadithun dhaif, hii hadithi ni dhaifu kabisa. Waqala Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wa Yahya ibn Ma'in rahimahullah hadha hadithun maudhu hii hadithi ni maudhu maudhu maanake ni hadithi ambayo amesingiziwa mtume kisha wakabainisha Ahmad bin Hanbal na Yahya bin Ma'in wakasema fihi ibn Sabra wa huwa Abu Bakar ibn Abdullah ibn Muhammad ibn abi busra au yusra kana yadh'u alhadith Ahmad ibn Hanbal na Yahya ibn Ma'in wakasema kwa katika hadithi hii ndani yake kuna mtu anaitwa Ibn Busra jina lake kamili ni Abu Bakar ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Yusra huyu wanasema kuwa alikuwa kazi yake ni kutunga maneno kisha anasingizia mtume kuwa ni maneno ya mtume kwa hivyo hadithi ni maudhu lakini ndio hadithi ambazo hutumika kwa kuonesha watu kuwa nusu ya mwezi wa Shaaban ni usiku mtukufu kwa hivyo watu wasimame waswali usiku kiamu lail na mchana ambao ni leo sasa wafunge kwa maana hiyo ndio sababu Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akasema kwenye mauqi rasmi yake akasema kuwa wa amma lailatu nisf min Shaaban ama ule usiku wa kuamkia nusu ya Shaaban fala yathbutu fihi shay'un ana hakuna hadithi yoyote sahihi iliyothubutu ya kuwa inazungumzia kuhusu fadhila ya usiku huo ya kuwa watu wasimame ama wafunge mchana wake wala shuria qiyamuha wala siyamu nahariha akasema kuwa wala si sheria kusimama usiku wake kwa ajili ya ibada ama mchana wake eti ufunge kwa ajili ya nini ya kuwa ni bora siku hiyo akasema illa siyamu thalathati ayami min ayami al allati takunu min kulli shahr isipokuwa ile saumu ya kufunga siku tatu ambayo ukiifunga utakuwa umefunga siku hiyo pia hapo sasa ikiwa unafunga kwa nia hiyo hii imethibiti na ni saumu ambayo haifai kuhusishwa kwa mwezi wa Shaabani peke yake bali ni saumu ambayo hufungwa kila mwezi ni saumu ambayo hufungwa kila mwezi ambao huwa ni tarehe kumi na tatu kumi na nne na kumi na tano kwa vina maana kwa sababu anayefunga tarehe hiyo kumi na tano atakuwa ameanza kabla yake kufunga 14 na 13 na wala si eti amefunga kwa ajili ya kuwa ni nusu ya Shaaban baada ya Muislamu kuelewa hili lakini bado akawa anasisitiza kutumia hadithi hizi ambazo ni dhaifu ambazo ni maudhu na hakuna hadithi sahihi kwa mujibu wa alivyosema Ibn Baz na baadhi ya mashekhe kuhusu nusu ya Shaaban itakuwa sahihi anaingia katika hadithi ya mtume mtu huyo hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mtume rehma na amani zote yake inna kadhiban alayya hakika kusema uongo juu yangu laysa kakadhibin ala ahadin si sawa na kusema uongo juu ya mwingine yeyote asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akasema faman kadhaba alayya mutaammidan kwa hivyo atakayesema uongo juu yangu kusudi baada ya kuwashajua huo ni uongo lakini akaendelea kusisitiza falyatabawa maqadahu minan nar basi mtu huyo ajiandalie makao yake motoni waliyadhu billahi min dhalik tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kusikia haki na kuweza kuifuata na baadhi tuweze kuepuka na Allah tuongoze kwa njia sawa tuweze kuifuata njia hiyo alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين ala والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد ya kubainisha mzangu islamu baadhi ya hadithi hadithi dhaifu maudhu zinazozungumzwa na baadhi ya waislamu wakihimiza waislamu wengine kuwa watukuze nusu ya Shaaban ambao ndio mwezi huu tuko ndani kwa kusimama usiku wake na kufunga mchana wake mchana ambao ndio leo kwa sababu kuna waliofunga leo kwa kuambiwa kuwa leo watu hufunga kwa sababu nusu ya Shaabani tumebainisha ili waislamu waelewe ya kuwa jambo hilo halipo kabisa na hadithi zinazotumika ni hadithi ambazo ni za uongo na kwa hivyo yeyote ambaye labda alikuwa hajui ashajua na yeyote ambaye labda kuna ndugu yake rafiki yake jirani wake jamaa yake ambaye atampata kwa bado anadhania kuwa ni hivyo basi amfikishie salamu hizi lakini sasa tuko ndani ya mwezi wa Shaaban hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha Aisha anasema kuwa kana ahabba shuhuri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Shaaban Aisha anasema kuwa ilikuwa miezi ambayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda zaidi katika miezi hizo kufunga saumu ya sunna ilikuwa ni mwezi wa shaaban Sasa hapa si kufunga siku moja tu kwa kuwa unafunga nusu ya Shaabani, bali ni sunna Muislamu tangu mwanzo wa Shaaban awe anafunga na iwe anafunga sana. Hiyo ndio sunna ambayo ilipokewa na hadithi sahihi kutoka kwa Aisha, hadithi ilipokewa na Imamu Nasai na Imamu Abu Daud na Imamu Ahmad na hadithi nyingine pia imepokewa na Aisha radhiallahu anha anasema Aisha ya kuwa ma raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akthara siyaman fi shahrin min Sha'ban kana yasumuhu illa qalilan Aisha anasema kuwa sikuwahi kumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akikithirisha kufunga saumu ya sunna katika mwezi wowote zaidi ya alivyokuwa akifunga ndani ya mwezi wa Shaabani alikuwa anafunga mwezi wa Shaaban isipokuwa siku chache kabisa ndio alikuwa anaziacha lakini siku nyingi alikuwa anafunga hii ndio sunna kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa alikuwa anafunga Shaaban siku nyingi hadithi hii ni sahihi kama ilivyopokewa na imamu An-Nasa'i na imamu Tirmidhi swali ni hili kwa nini mtume alikuwa anakithirisha kufunga mwezi wa Shaaban hadithi iliyopokewa na Usama ibn Zaid radiyallahu anhu qala alisema qultu ya rasulullah Usama anasema nilisema ewe mtume wa Allah lam araka tasumu fi shahrin min ashhuri ma tasumu fi shaaban mtume sijawahi kuona ukifunga katika mwezi wowote katika miezi mingine saumu ya sunna zaidi kuliko unavyofunga ndani ya mwezi wa Shaaban kwa nini mtume iwe hivyo qala sallallahu alaihi wasallam akasema mtume rehma na amani ziwe juu yake dhaka shahrun mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao yaghfulu nnas anhu watu ghafilika sana kwa kufanya ibada ndani ya mwezi huu ikiwemo ibada ya saumu baina rajab wa ramadhani na ni mwezi unaopatikana kati ya Rajab ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na Ramadhani ambao ni mwezi ambao una utukufu kwa ibada zilizomo ndani. Wa huwa shahrun, na Shaaban ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, matendo mema ya waja hunyanyuliwa yakapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu mzima akasema mtume uhibbu an yurfa amali wa ana saimun kwa mimi napenda matendo yangu mema yapelekwe kwa Allah ili hali mimi wakati huo nina saumu nimefunga hadithi ndugu zangu islamu ni sahihi hii ndio hadithi ambayo yabainisha sababu ya muislamu kujitahidi mwezi wa Shaaban afunge sana wala si kufunga siku moja peke yake ambayo ni nusu ya Shaaban bali ni kufunga siku nyingi tangu mwanzo na hii inamaanisha kuwa matendo ya waja Allah subhanahu wa ta'ala huwa anapelekewa matendo hayo katika hali tatu katika hali tatu hali ya kwanza ni matendo ya kila siku matendo ya mchana hupelekwa wakati wa lasiri na matendo ya usiku hupelekwa wakati wa swala ya alfajiri kila siku huwa ni hivyo kama ilipokea kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha matendo ya kila wiki hali ya pili hiyo hupelekwa Jumatatu na Alhamisi. Hayo matendo mema ya kila wiki yanapelekwa siku mbili, Jumatatu na Alhamisi, na ndio sababu ikawa Mtume akasema kuwa anapenda kufunga Jumatatu na Alhamisi ili matendo yake yakipelekwa yapelekwe na yeye amefunga. Lakini kisha matendo ya mwaka mzima huwa yanapelekwa ndani ya mwezi huu wa Shaabani. Siku gani? Allahu aalam. Siku yoyote, ningekuwa hiyo siku inajulikana ndio siku fulani basi angekuwa mtume akifunga siku hiyo peke yake lakini kwa vile siku hiyo haijulikani ndio akawa mtume anafunga siku nyingi ili angalau siku hiyo itakayopelekwa iangukie katika zile siku ambazo atakuwa amefunga kwa muislamu pia anatakiwa afanye hivyo mzangu islamu waislamu nadhani haya ambayo tumeyasema yatosha kwanza kubainisha kuwa nusu ya Shaaban hakuna hadithi iliyothibiti kuhusu fadhila yake kwa hivyo muislamu hafai kutenga usiku huo wa kusimama usiku ama kufunga mchana wake kwa ajili ya kutukuza nusu ya Shaaban lakini kuhusu kufunga Shaaban ni jambo ambalo limethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyobainisha katika hadithi sahihi nyingi mwisho kabisa moja katika mambo ambayo atakiwa muislamu ajitahidi katika mwezi wa Shaaban ni kulipa saumu ambazo anajua kuwa anadaiwa na hajazilipa bado hasa hasa kwa akina mama unaweza ukapata ramadhani iliyopita mpaka sasa bado kuna baadhi ya watu wanadaiwa kwa hivyo atakiwa muislamu ajitahidi si kuanza kufunga saumu za sunna na huku nadaiwa ramadhani anza ramadhani kulipa madeni malize ndipo sasa unaweza ukafunga sunna utakavyojaliwa kama alivyosema Aisha radhiallahu anha ya kuwa kuna wakati alikuwa anadaiwa madeni katika Ramadhani na asiweze kufunga mpaka mwezi wa Shaaban ndio afunge kwa kulipa madeni yake kwa yatakiwa pia muislamu kutumia nafasi ya mwezi wa Shaaban kulipa madeni ambayo anajua kuwa anadaiwa ili Ramadhani ikifika awe ataanza kufunga bila deni lolote tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie Ramadhani tufikie kwa amani na salama na afya na tuweze kuifunga subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik